Pa' que le mueva la rocha y la cheta. ¿Y dónde están todas las turras activas? Las que se lo enrolan y queman sativa. Las quiero a todas las manos arriba. Esto no un atraco, esto es pa' que siga. Pum, pum, pum, Cuando yo le tire mi zum zum. En la cintura yo traigo mi tum tum. Mueve su pum pum, pum pum, pum pum. Mueve su pum, pum pum. Con tu cachonga. la quiero a todas contra la pared, la pared. Son alga rebota y tácate, tácate. La nena una loca y plácate, plácate. Eh, el booty pa' atrás, el booty pa' atrás, el booty pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás. El booty pa' atrás, el booty pa' atrás, el booty pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás. Y ahora el perreo no va a parar. Hay un par de rochos queriendo activar. y Arriba papá. Pa' que lo mueva la rocha y la cheta. ¿Y dónde están todas las turras activas? Las que se lo enrolan y queman sativa. Las quiero a todas las manos arriba. Esto no es un atraco, esto es pa' que siga. Pum, pum, pum, Cuando yo le tire mi zum zum. En la cintura yo traigo mi tum tum. Mueve su pum pum, pum pum, pum pum. Mueve su pum, pum pum. Con tu cachonda. Pum pum, pum pum, pum pum. Mueve su pum pégate, pégate. La quiero a todas contra la pared, la pared. son alga rebota y tácate, tácate. La nena una loca y plácate, plácate. Eh, el booty pa' atrás, el booty pa' atrás, el booty pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás. El booty pa' atrás, el booty pa' atrás, el booty pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás. Oh. Es que la pone a perrear. Luis Córdoba Remix. ¿Escuchaste? Locura Mix. Locura que te quede claro.